Oh, Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzu hau. Saio untan, alternatiba, alternatiben heriskak aipatuko ditugu bereziki azpimagatuz alternatiba garaziren kasua. Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Joan den hilabeteko zonbait berri jadanik ehun alternatiba. Ehun talau alternatiba, aldaketa klimatikoari aurre egiteko, asmatuak diren alternatiban herriska horiek antolatzen dira, batzu jadanik eginak izan dira Frantzian, baita Europako erresuma zenbaitetan ere. Hamarnaka edo ehunka voluntariok bultzaturik, alternatibak zonbait hilabete irauten duten tokiko prozesuak dira horiek, berotigi efektuzko gasak moristeko, gas horiek baitira gertatzen ari den klima aldaketaren erantzuleak. Alternatiba zehatzak proposatzen dituzten elkarte eta kolektiboak elkartzen dituzte edo zoin txaletan. Garraio, elikadura, etxe bizitza, lugalde antolaketa, finantza, ekoizpen eta kontsumo bertokiratzea, ekonomia zirkulara eta bar. Alternatiba horiek hainitz lanpostu sortzen dituzte, eta gizarte soriontsu bat halbidetzen dute, susenagoa eta gizartariagoa. Asteburu batez, prozesu horiek, alternatiba eriskak plantan emaiten dituzte, elgarretaratze ala eta pedagogikoak muntatzen dituzte, lagialdi ekologikoari buruzko mobilizazioak eta alternatibak gizarteratzen dituzte. non nahi Frantzian eta Europan. Lehena, duela bi urte baino honan egintzen, urriaren seian. Honek, hama bi mila jende baino gehiago bildu zituen. Jek, taldearen bosgarren txostena, arkitaratzearen biharamunean. Bi mila eta hamalauan, bederatze eginak izan dira. Lille, Nantes, Bordeaux eta Papete, hirietan. Bimilata hama bosteko, lehen hilabetetan, behoi bat, hiritar dinamika horren garapen azkara erakusten duena. Geroztik, behoita hamabi gertatu dira. Hala nola, Bruxelles hirian, Belgikan, edo Genève hirian, Suizan. Ondoko egunak izanen dira prozesu horren momentu azkarak. Bi alternatiba eskoalegian, Donie Bane urriaren hamar eta hamaikan, Bilbon urriaren hogoita lauan. Jadanik, 2000 eta alternatibak apailatzen dira Frantzia eparaldean. Gizarte hobe bat eraiki erronka klimatikoa altxatuz. Pariseko alternatiba izanen da dudari gabe garantzitsuena. Republikako plazan, Begoita hamar mila jende baino gehiago bilduko lukeena. Irailaren hogoita sei eta hogoita zazpian. Hunen eldetzearekin alternatiba itzuliari harrera eginen dio hogoita seian larumatarekin. Arratxaldeko lauak eterditan. Alternatiba itzulia bai honatik abiatu zen ekainaren bostean. Bost mila eta eta hogoita zazpi kilometro kurritu ditu eunta lauetan ongoita zazpi eskualde desberdin zerkatu ditu, larri klimatikoaren eta transizio klimatikoaren mesua helarazteko. Alternatibak nahi luke erakutsi aldaketa klimatikoaren kontrako boroka, ez dela izinezko desafioa. Ahalak baditugula. Sekulako oldarra da. Denek badugu gure partea, gure lekua gizarte jasangarria eta solidarioaren proiektua disainatzen du. Etorkizun erakargarri baten promesa da. bizitzaren balantzan ari gainean dantzan gabiltza eta hitza jartzen dugu zalantzan egori gabeko xori bat zertan datzan amets baten orantzan iparra da baldintza gizakiak hainbeste min sortu du berekan nik nahiago ditxin naturaren gan nahi dudan eran senti dezakedan apurrean zangoak lurrean taburua egan ez didate eman beste auturik begira da batean ez da sekreturik Ez dut frogari baina ez dut dudik Gravitateak ez gintuen egin lurrari loturik Guk ari gurari ugari Galdekin dizkio guta bizitzea dugu begiak itxi dizki gutez ginen itxu jaio sinesmena zozaio ikusten ez denari joan dira lakunak bat iru joan dira egunak zientziaren gatibu itz lehunak arrotasunak ebatxi guta ezagutzen ez dugunak beldurra ematen digu amarkada zamarkada nu gauden ikusirik Ugarri kasirik noizo hartuko gara Ahoa itxirik mintzatu ezin den gixara Ezin dela ikusi begiratzen ez Itzak, itz, olerkiako lerki emeki, begiak itxi besoak ideki, guzia ulertuko genuke obeki, beti isiltasuna entzuten bageneki, ta entzun, Zabaldu zure zentzun guziak geriak bilakatzeko trasun Zurekiko zemaitasun daukazun jakin dezazun Uruaz galdetu bihotzez erantzun Pentsatzen ez arzaite, nola litaike Besteak nire txita gugeu ez gara maite Ispiluak istilu bilakatu dira Politagoa ginen udari begira Denbora jakintza dela diote argiek Orduan pentsatzen bat akite mendiek gure itzerdiek, gure miseriek, eragindako mina ikusi duten begiek. Neguak ez du gau motzik, zoriona izotzaren gainean dabila urtosik. baldin baduzu otzik, bihotzik, esperantza berat lokartzen data esnatzen da goizik, zergatik ez duenak sosik, ez du itzik, ta ez duenak fitxik, ez du pozik, ola ez da izanen pertsona unrosik, eman gabe jasotzen duen jendea baizik. esnatu nau eta galdezka zuzendu natzaio Gau, gau, guzieri aio Gau, hau, berri bada jaio Gau, bizitzak esnatu nau eta galdezka zuzendu natzaio alternatiben erisken gaia berriz joratuko dugu. Alternatiba garrazin ari den xabierrekin sola Zuretzat, zer da alternatiba? Enetzat alternatiba da, eh, momento bat eta gune bat erritarrak eh, betetzeko, animoz betetzeko. Aldaketa klimaren eh, gaia eh, beti molde keskagarrian entzuten dugu, ze ondorio latzak dituen. Eta hor, bai honak idekiduen bidearekin, 2008ko urriaren zeian, argi eta garbi ikusten da gune batean, gaur eta hemen, eta egun, azken finean, bat gure inguru menean, eh, hainbat arglotan, eh, alternatiba batzu eran eh, baita, egiteko molde ezberdin batzu, aldaketa klimatikoa saiesten dutena, eta berdenboran jendartean harremanak hobetzen dituztena, eta beste jendarte bat eh, gehiengoan izan behar lukena, uh, dutena. Hori guztia, besta giroan gozatzea, zinez da, ala, erritar hororen zat, uh, eh, parada bat ikustea, ala, aterabideak badirela, alternatibak badirela, izan ditezen erri, auzo mailan, eta hortik landa lugalde mailan, eta hori da justuki indarra biltzeko orai. Frantses estatuan urte bukaeran Parisen jogatuko den nazio batuen mailako klima inguru arloko gehan, erritaren botza eta alternatiben beharra eta indartzea eh, justuki entzuna izan dadin, para daun banda justuki oan alternatiba prozesuri uh, eh, indartzea. Eta zertako doni bane garazin, uh, bada eginten duzue bat? Orduan, dei bat egina izan zen bai honan, 2000 eta amairuko berazurriaren seian egintzen lehen alternatiba hortan, amar, egun mila alternatiba egitera han eta Europa mailan erantzunak anitz eh, dira. euntik pasa badira orai alternatiba martxan, eta biziren eh, eh barnekaldeko eh, taldeak erantzuna emaiteko molde ona atseman zuen, eta eraikitzeko molde ona atseman zuen, barnek aldean, lugaldearen diagnostikoa egitera, lugaldean ziren hainbat alternatiben bultzatzaileak ezagutzera, biltzera, eta beraz, eh, baiunako dei hori erantzunez, dura urte bat bildu da beraz eh, barnekaldeko barnek bizi, Eren eh, baitan militante talde bat, antolatzeko, pentsatzeko eta partekatzeko alternatiba garazi proiektua. Eta noiz eginen da? Pratikan oran noiz data finkatua izan da, izanen da urriaren ameka igandean, baina bezperan ere urriaren amaran uh, eh, oitura den bezala itzaldien eh, fasea izanen da ere. Nola ari da barnekaldeko bizi alternatiba antolatzeko? Beaz, eh, izan da jozuki, diagnostiko bat egitera, lehenbizik eh, hilabitean behin topatu, hainbat militante ezberdin, kezkatuak zirenak eh, aldaketa klimatikoaren ondorioak zer ziren gure lurraldean, eta horren saiesteko gure inean izan dadin garraio, izan dadin helikagai, izan dadin energiaren arloan eta hainbat arlotan azken finan, uh, ze posibitate, ze indar bazen lurraldean, eta holako gogoetarekin, poliki-poliki, hilabitean behin jendeak bildu dira, ikusi alternatiba baten egiteko ze metodologia bazen alternatiba puntxu EU webgunean, eta hori jarraituz, biskat, ikasteko nola antolatzen den, nolako egun soragarri bat, eta bai, hainbat jende berri urbildu dira, de bat proposamen, hain da lugaldeari lotua diren hainbat justuki alternatiba ezagutzeko eta partekatzeko parada izan da, eta guai, ba, aligira, sutagar, ama biltzen, eta nik uste azken hilabete hontana astero zer izanen dira ezaugarri nagusiak? Beraz, bi parte izan dira lehena da larun batean, egun hortan pixkat izan dira itzaldien fase bat, hasiko da goizeko amaretan eh, donibane garaziko ohorezko gelana, bertan ospatuko da bizik eh, plazaratu zuen 2008ko erriko etxetako hauteskunden karietara tresnakutsa bat, hori gina izan zen urte bat lehenago, eta tresnakutsa horren inguruan, hainbat engaiemendu hartuak izan ziren, transizio energetikoa plantan emaiteko erriko etxen mailan, goita marregitan tresnakutsa horren engaiemenduen pratikan emaitera hainbatean engaiatu dira zerrendak, erriko etxak, eta ekitaldi berezi bat izanen da, alternatiba gara ziren karietarat, lehen pausuoien azpimagatzeko. Hori goizean nola hasiko da. Gero atxaldean, bostontari goiti, Vauban Zinemale gelan, izanen da justuki bi itzaldien eh, sasoia, hor lehen parte izanen da, hor aldaketa klimatikoa denek urertzeko gizan ezagia, denek larrialdi hori zertako eh, hain garrantzitsua den eta ze ondorio dituen eta untsa ulertzeko mekanismo horiek eh, parada ukanen dugu eh, parte hartu zitzaldi horietan. Eta bigarren fasean izanen da ere, gero ikustera toa dakigularik eta onartzen delarik eta denek eh, mundu mailako zientifiko eh, guziek adostasuna badute eta ardura adun politiko guziek ere, egiran hori buruz, hoa da, ze egin behar den hori aurre eta gogo eta biskat egiteko moldeak sistema dela aldatu behar, ez eta klima aldatu, aldatzen utzi behar, do klimaren aldaketa bizkortzen utzi behar. Eta hori guzia bukatuko da gero ekitaldi berezi batekin, izalditik landa denak aterako dira, behar egunan, estatu mailan baita gau hortan, energia gastatzearen inguruan eta erri eta hirietan diren gaueko argien itzaltzearen eh, inguruko ekitaldi bat egina izain da hor. Ordan molde berezian bukatuko da hitzaldia, hitzartze batzu izanen baitira, doni bari garaziko eh, karriketan, baina eh, erriko etxeak argia hitzaldia ukan behar luke momentu horrentzat, azpimagatzeko eta gogoetatzeko energia gastatze oier buruz. Hori da larun gero igandean aldiz, alternatiba erriska. Behatzen ontari goiti idekiko da, tokiko ekoizpenekin diren merkatuekin, euskoa denetan onartua izanen da hor, e, tokiko moneta hori, eta hainbat animazione bermondutan izanen dira, gana eta musikariak, suenu joleak, historio kondalariak, doen ibane galazi beste molde bat ez ezagutzeko, guneka geldituz eta talde tipika jender e, biziaraziz justuki aldaketa klimatikoak ze ondorio lituzken, doen ibane galazin, zertan den, ze izan den, eta horako gogoetak Eh, molde berezian pasaraziz, musikari historia kontatzale, jateko edateko alde guzietan, erakus mainak eta hainbat elkarte arlo bako energia, laborantza, garaioa, izanen da ere aurren txokoa, joko pedagogiko eta kolektiboekin, zaborrak eta hainbat gunea anzten ditut, bena hori guzia. Eriko etxetik partituz, Joanez Donibane Galaziko Elizara buruz, eta hortik Espainiako karrika hartuz, berriz goiti Joanez, Merkatu estaldiruntz, eh, ibilbide berezi bat segitzen alko da, egun osoan, egitzaldiak ere izanen direlarik, itzartze informalak eh, erakus mainen ondoan, eta e, eh, Merkatu Estaliko e, itzaldien gelan ere izanen da, han ere, hainbat itzaldiren segitzeko para da gitaraua bizikia beharatza. Bai, bai, bai, eta hor, eh, hala, izan da argitzeko hainbat animazione, molde ezberdinetan ikusteko lugaldeak, bax, barnek aldean, zonbat potentzial duen justuki, erritarek erabiltzeko gisan direnak, egoera hobetzen dutena, aldaketa klimatikoa saiesten dutena, eta aldaketa gutxi galditen dutena azken finean, edo gehietan da, oitura aldaketa, baina medio gutxirekin, aniz gauza ere iten aldirenak ikusten alko ditugu hor, goldege bizikiko osoan, janari eta edari onak baliatuz, musika, animazioan ezberdinekin, eta ursaian bizi, bat kasik emaiten dena ezagutzeko, hor, egun batean, elkarte guzioiek bateratuak ukaintu, eta hor hartuko gira, gure biziko atal ezberdinetan, bete eh, gure biziko behar ezberdine irantzuteko, baditugula, justuki, aterabideak edo alternatibak, eta horrek uh, eh, egunan bukaran konzertu eta musika eta uh, eh, giro utziko gaitu eh, esperantzaz beterik, lekuakoa pasatuko delarik, itzaldiekin, azken itzaldiekin, hitz hartzeekin, Euskal Herri Mailan eginen den Bilboko alternatibari. Txar, e, nola laguntzen alda eta parte hartzen alda? Bai, bai, bai, hor, uh, uai atope gira, eh, iraila untana, e, eh, itzorduak badira aste guziz koordinazioan emailan, baina gero lantalde ezberdinak ere biltzen dira, izan dadin sukaldaritzan, antolakuntza hortan uh, ari direnek ongi torreokain dute, bazkari edari, eta guzian kudeaketa antolaketa zerbitzatzea eta prestaketa iteko, izanen da logistika eta apainketa eta ere izanen dira. Izanen dira ere behar loan mailan ere eh, hainbat eh, ekitaldi ere antolatuak izanen dira. Oan web guran ezagiko ditugu eh, lantalde ezberdin hoien eh, itzorduak eh, nahi duenak jakin eh, dezan parte hartzen aldura eta ongi dela. Bon, mil esker, Xabier, ditzordua fikatzen dugu, Toni Bane garrazin. Hori ez utzekin paradaizia geona da, ugearen amar eta amekana, e, eh, ustera donibane doni justuki beste itxura batekin eh, ibiltzeko gixana, beste molde batean eh, herri hori ezagutzeko, gozatzeko, eta geroari buruz indar hartzeko, eta berden boran ere gogoetak egiteko, aldak eta klimatikoa saiesten alda, denen artean lortzen aldugu, eta hor hainbat adibideu kaintugu uste baino paradagiago ditugula erakutsiko dutenak eta hortik landa ala, Euskal Herritik ere e, eh, inen den Billboarden bidez eginen den deiarekin espero den eh, bezala azteko lugalde guzien deiak entzuna izan direla uh, urte bukaeran izan dien mobilizazioetan konduan izan hartuak izan ditezen Mileskiar behiz On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. La menace des catastrophes, plein d'époques est difficile. Temps de crise, on est à énergie fossile. Écrasé par les marchandises, pas pousse, des cris, l'espoir comme en Arctique, la se mirage du progrès, on a perdu le cap. Les inégalités s'aggravent alors qu'on taffe comme des malades. Le climat se dégrade, les dégâts sont palpables et pourtant les citoyens baissent les bras. Ah, la course au profit égale carnage, ravage. Les pauvres paient la facture et les riches se gavent. On rase le paysage pour un centre commercial tabou. Chanter la croissance, elle est insoutenable. Gaz de schiste, agrocarburant et nucléaire. Garde ces fausses solutions, il faut tourner la page. Et face aux multinationales qui veulent nous prendre pour otage, j'écris Power to the people, construisant d'en bas. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à fait dur pour les alternatives de Bayonne à Paris. On se mobilise, on avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à fait dur pour les alternatives de Bayonne à Paris. On se mobilise. le cœur au bon endroit. On n'a pas peur de se mouiller, il est l'heure de passer aux actes. Attaquer les problèmes à la racine, changement radical. Assez de blabla, ça change quand il y a des résultats. On veut pas rester à l'écart, on veut rassembler l'âge. Viens mettre à part le cœur à l'ouvrage pour un mouvement global avec un ancrage local. Climat, justice, élevant nos voix décisives. Notre impact prépare la montée en charge pour la COP 21. Et eh bien au-delà, éviter que des milliers de personnes se noient. Pensez à nos mots et nous avec un tour de l'Europe. sur des vélos multiplace on galvanise sur presque 200 étapes. Alternativa, militer dans la joie, allons changer le système et pas le climat. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux, à t'a dur pour les alternatives de Bayonne à Paris. On se mobilise, on avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux, à t'a dur pour les alternatives de Bayern à Paris. itzorduak, atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Sacré croissance, Marie-Monique Robinen filmaren ikusteko hiru parada berri Ipar Euskal Herrian. Bizilarun, biziren egolapurdiko taldeak hasi zuen, filma horren aurkezpena, urruñan zinemaldi baten karietarat, eta geroztik beraz biziren beste tokiko irutaldek antolatuko dute gaualdi bat bakotsak, irailaren emezortzian, bi itzordu, hori da Bayonan atalan Zinema gelan biziren iparaturi tokiko taldeak antolaturik, eta ber gauean, maulen izanen da bizi seberoak antolaturik, beraz, eh, bertako zineman, uh, Monique Robaren, Sakre Croissance Filmaren proiektzioa. Gaualdi hoietan beti izanen da tokiko janaria, itzartze batzu, erakust mainak, biziren tokiko lantaldek eramaiten dituzten hildo buruz, eta gogo eta eta ez da bai daiteko parada filma ikusi ondoren. Azpimarratzekoa, filma hori izigarri gari interesantea dela, mundu mailan direnak. Sei alternatiba presentatzen ditu. Orain arte Marie Monique Robin ezagutua zen uh, eh, lanzor d'alerten hartuna emaiteko uh, aditua baitzen, Monsanturi buruz egin filmarekin. Eta filma hortan beste angelu bat hartzen du lanzor d'espoir, eran nahi baita, azpimarragarri diren alternatiba batzu, erakusten ditu, hiru ipar hemisferioan, hiru ego eh, hemisferioan, eta aldi bakots, edo energian, edo tokiko monetetan, edo laborantzan, hala, ereduak, osagarriak, bat aipagaldean eta beste egualdean emanez. Beraz, ez lehen bitzordeak behitu ze irailaren eta irugarrena izanen da, doni bane garazin, irailaren emeretzean, larun batarekin boban zinema gelan, izanen da, justuki, parada ezin obea, alternatiba gara ziren, beraz uh, eh, obikiago eh, ezagutzeko, ulertzeko, filma hori uh, eh, esker, alternatibe gogoetatuko da, mundu mailan direnak, eta ateak zabaliko dira, hiru buruan gero, egina izanen den, alternatiba gara baitan, agertuko diren beste alternatibeak. bizilagun tokiko taldean, uraren inguruko lan taldea aitzinera eradoa. Ego lapurdin, uraren kudeak eta pribatua usteko eta publikoki bereskuratzeko asmoarekin. Klima aldaketa kontestu batean, eta ontasun haman komunen kudeak eta gero eta pribatu zatuago bihurtzen ari denean, ura bereskuratzea funtsezkoa da. Alternatiba garazin, mai bat izanen da, ez ahantz bisitatzea. Irailaren hama zazpian, agatsaldeko zazpietan, hideroko bilkurak berriz hasten dira. Dunibane luizunen, pasiko etorbideko bista ederritxean. Hama bost zenbakian, autobus geltokitik urbil. Parte hartu nahi ez gero, kontakta gaitzazu, lagun abildua bizimogi.eu helbiderat. bizirik, bizi mugimenduaren iraileko emankizun hau bururatu da. Entzuleak, itzordua fingatzen dizuegu, hurriaren hamabian, astelenarekin, arratseko zazpietari goiti. Eta ez ahantz, berri gehiago rentzat? Gure web horria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.